wa ta'ala na pravi put uputi i zaista je upućen, a koga ostaje u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputi i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaih salatu wa posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom. A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjernom zahvalom što nas je poživio i ponovo sakupe na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti o najveličanstvenijoj nauci, a to je o spoznanju gospodara svjetova, o znači njegovih lijepih imena i savršenih svojstava. Večeras, draga braćo, dolazi jedno novo ime, znači veličanstveno i veliko, a sva su te bare kvetala imena veličanstvena i velika. Ime koje, znači, glasi El Habir. El Habir. Ovo ime znači je sličnog značenja imenu Alim. S tim da je, znači, se obuhvatnije jačeg značenja od El Alim. El Habir, znači oni koji su pokušali prevoditi to ime, na što ukazuje jeste onaj koji je o svemu obavješten. Jedno značenje. Onaj koji poznaje znači stvari u tančine, onaj koji poznaje znači svaki postupak svojih robova vidljivi i nevidljivi. Ono što prsa kriju, znači što prikrivaju i sakrivaju djela koja, koja se čine, znači da I mnogo drugih značenja koja ukazuju na habir, da je on subhanahu wa ta'ala taj habir, o svemu obaviješten, znači poznaje svaku stvar u tančine. Znači temelji to znanje, dok kad se govori kod nas u, u značenju, kad se odnosi na stvorenja, alim, onaj koji poznaje alim, koji ima neko znanje, Habir je od njega znači jače značenja u smislu da je obuhvata i općenito i temeljito znanje. I prošli put sam pokušao navoditi jedan primjer sa čašom vode. Je bilo znači, šta da uzemo u ruku kada pokažemo kod, znači, ispred mase ljudi šta vide, vide čašu sa vodom dok ne poznaju suštinu ili šta se krije iza toga. Znači zbog čega je čovjek uzeo, zbog čega je podigao, zašto je natočio tu vodu, zašto je stavio. A to gospodar svjetova sve zna. I razlika između znanja gospodara svjetova koji je obaviješen o tome i kod stvorenja jeste što mi znači, dolazimo do toga putem spoznaje. Znači nismo u stanju da posjedemo to znanje osim spoznajom, osim da nas neko poduči, osim da nas neko obavijesti o tome. Znači da ti neko kaže ja sam zbog toga je toga uradio, zbog toga je toga sam učinio. Dok gospodar svjetova znači nije potreban da mu neko dođe da saopšti vijest, on zna znači bez posrednika svaku stvar Znači, temeljito, kao što smo pojašnjavali u imenima El Alim, El Alim, Allah. <clears throat> Zato se kaže, kada se obraća ljuda, min ejne alimt, kako si znači saznam. Znači, na koji si način došao do tog znanja? Jer ne može to doći vahijom, poslanicima je dolazio Dakle, Kod običnog svijeta, znači, mora biti neki način, put, spoznanje, pa kažeš obavijesti me taj i taj, da se desilo to i to, jel? Tako znači da mi uvijek imamo nekoga ko će nas obavijesti, ko će nas podučiti i ko će nam ukazati na tu stvar. Do gospodar svjetova toga nije potreban. Znači zna šta je bilo, šta će biti i ono što nije bilo, kada bilo, kako, kako bi bilo, suhano. Tako da su ova imena, El Alim, onaj koji sve vidi, El, Bas, El eh, Basir, znači El Alim koji sve zna, El Basir koji vidi, El Semi koji sve čuje i El Habir koji je o svemu obaviješten su povezana imena jedna za druge, znači nisu ni u kom slučaju odvojiva, niti se mogu odvojiti. Zbog čega? Jer sva upućuju na jednu, znači osobinu savršenstva, to je murakaba. A to je svijest da Allah subhanahu wa ta'ala te motri, prati, da zna, znači tvoje stanje, da mu tvoje stanje ni u kom slučaju nije nepoznato. Svi tvoji postupci, zato ta murakaba kada uđe u srce čovjeka, insana, vjernika, koji vjeruje Allaha te bareke ve takav se Allah subhanahu ta'ala boji i plaši, da ne bi kazao nešto što će gospodar čuti, jel? A sa čim gospodar nije zadovoljan. Da ne bi uradio nešto što će gospodar vidjeti, sa čim on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Ili znači bilo koji postupak da učni, da prikrije, da ima loše misli, pokvarene misli koje gospodar Habir, znači super, na najbolji način i obaviješten onom što znači tvoje misli ili što ti padne na pamet. Znači, gospodar to ima znači, savršeno znanje o svim tim stvarima. Tako da vjernik koji spozna gospodara kroz ova Allahova te bare kvetara imena, takav se Allah subhanahu ta'ala boji onom iskrenom bogobojaznošću. To je takva ona prava, takva bogobojaznost da radiš djela sa kojima je gospodar zadovoljan, da se koniš djela koja gospodar subhanahu Tara je zabranio da se čini. I to je ta svijest takve bogobojaznosti da obožavaš gospodara svjetova kao da ga vidiš. A ako on tebe ne vidi, odnosno ako ti njega ne vidiš na zaista on tebe vidi. To je onaj ihsan koji je potreban, to je najveća deređa. Najveća deređa kod imana, da na takav način gospodaru svjetova robuješ. Ispod toga je znači i mumin i musliman. <clears throat> El Kesai Rahimahullah kada je pojašnjavao ime El Habir, jedan od najljepših koje sam do sad našao, znači, prikupljujući ili slušajući evo dok smo radili ova imena u Medini, e, značenje gdje kaže da je El Habir u značenju onaj koji obavještava o nečemu iz svoga znanja. A vidjet ćemo kako gospodar sve to obavještava o mnogim stvarima. Znači onaj koji obavještava i svog savršenog, apsolutnog znanja o mnogim stvarima. I to ćemo vidjeti, to je jedno, jedno značenje. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovo, znači veliko ime u Kur'anu na 45 mjesta. Prije svega gospodar svjetova kaže u sure Al-An'am u 103. ajetu La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. I ovo je akida koju ćemo spomenuti. Pa kaže wa huwa latiful Zaista do njega pogledi ne mogu doprijeti. Znači, niko nije u stanju vidjeti gospodara svjetova, jel? I Musa, to slan koji je bio odabran, nije uspio da vidi gospodara svjetova na Dunjalu. Do njega ne mogu pogledi doprijeti. Vahuva judri kul A on, znači, sve poglede vidi. I ništa mu nije skriveno. I zatim kaže gospodar svjetova, vahuva latiful habir. A on je, ovo ime latif ćemo govoriti, u jednom kratkom znači, tumači može se prevesti kao dobri, a on je taj koji je dobri i el habir, odnosno onaj koji je o svemu obavješten. Ima znanje o svemu, sveznajući. Znači, pogled do gospodara svjetova ne mogu doprijeti, ali znači on, subhanahu wa ta'ala, sve poglede vidi. I zato imamo ajete koji kažu, i on vidi skrivene poglede, i on vidi znači ono što je skriveno pogledaš. Znači, ljudi te ne vidi, ali gospodar svjetova vidi ono što ti krijući ili krijumice gledaš. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alhamdulillahi lahu ma fis samavati ma fil ardi wa lahu fil ahira. Zaista zahvala pripada onome u čijoj su ruci vlast svega onoga što je u nebesima i što je na zemlji i njemu pripada zahvala na budućem na budućem svijetu. Pa završava taj isti ajd gospodara svjetova Hakimul Habir. A on je mudri i obaviješteni. Znači, obaviješteni o svim stvarima. On je mudri obaviješteni. Allah subhanahu wa ta'ala, znači, mi smo kazali, govori e, u početku ajta, u sredini ajta i na kraju uvijek završava sa nekim od svojih velikih i veličanstvenih imena. Što je, znači, e, mudrost u tome. Jer gospodar svjetova kada govori, on govori, znači, sa punom mudrošću. I završava da je on, znači, mudri i obaviješteni. Da je on taj kom pripada šta? ono što u nebesima i što je na zemlji i da mu pripada zahvala kao takvom gospodaru svjetova i na ahiretu, a on je taj koji je mudar i koji je o svemu, svemu obavješten. Znači obavješten što se nalazi i na nebesima i na zemlji, u svim postupcima, u svim detaljima, svim dijelima, dobrim, lošim, zatim pojma, ima e, svatanje i razumijevanje svih tih dijela, koja su to dijela, da li su dobra, da li su loša, kakva će nagrada biti za takva djela, kao što smo govorili iz imena koji, El Alim, Da zna kako su ta djela i kakva je nagrada očekuje ili kazna oni koji čine ta ili dobra ili loša, loša djela. <clears throat> Zatim gospodar svjetova u suri Al Imran 180. ajetu kaže وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Zaista Allahu pripada nasljeđe i nebesa i zemlje, a On, subhanahu wa ta'ala, dobro vidi šta vi činite. Znači završeci ti ajeta završa opet sa habir. Ovo znači dobro zna šta vi činite, šta o tome je obaviješten. Za, svake vaš, za svaki vaš pospod, svako vaše djelo, gospodar svjetova je dobro obaviješten o tome. Znači, ukazuje da bi imam proradio, da bi osjećaj te svijesti, da Allah subhanahu wa ta'ala posjedio to apsolutno znanje o svim tim detaljima, kako bi što, znači, iskreni našim ibadetima bilo da to činimo samo radi Allah subhanahu wa ta'ala i da ostavljamo loša djela isključivo radi gospodara, gospodara svjetova. Zatim u suri Al-An'am kaže Alimul gajbi wa shahade, onaj koji poznaje i vidljivi i nevidljivi svijet, wa huval hakimul habir, a zaista je on taj mudri i o svemu obaviješteni. I mnoga druga mjesta gdje gospodar svjetova spominje ovo veliko ime. Kazali smo na 45 mjesta. Zato učenjaci kažu da onaj koji je oštroman i koji je pametan, ko shvati razumije ove ajete, znači u kojima gospodar svjetova govori o imenu al habir al alim al sami al basir koji vidi i čuje, znači ništa mu skriveno nije, takav može doživjeti sreću na Dunjaluku i slast robovanja, znači gospodara svjetova. Zato što je spoznao gospodara svjetova, kroz ova velika imena i straha i nade robuje gospodaru svjetova. I straha bojeći se, veličine gospodara svjetova, koji ukazuje to savršeno znanje, da zna, znači nije samo, nisu u pitanju samo ti i ja, u pitanju su, znači, mnogi ljudi, čovječanstvo, i znači u šta spadaju i životinje, i ljudi, i džini, i sve ono što gospodar svjetova stvorio, da on znači sve to u detalje zna, u tančine poznaje svaki postupak, svaki detalj, on samo to ne obavješten, znači se te moći, to kudreta gospodara svjetova da prati i moti na sve to. Ne obuzima ga ni stani drijemež. U svim znači, situacijama, u svim trenucima, gospodar svjetova je svjestan svih tih detalja, svih tih postupaka. <clears throat> Kada se odnosi na Allaha te je značenje ovih imena, učinjaci su kazali nekoliko mišljenja. Prije svega, Ibn Đari, rahimahullah, kaže za ajet, kale nebe'ani ili alimu le habir kada je e, poslanik alaih sallatu kazao da ga je obavijestio, to ćemo govoriti znači, da ga je obavijestio onaj koji je el alimul habir, koji je sveznajući i svemu obaviješteni, koji je to događaj? Događaj kada je poslanik sallallahu alihi na jednu tajnu povjerio kome? Hafsi, svojoj ženi, i kazao da je dobro čuva, da nikom znači ne, priča niti prepričava to što je poslanik sallallahu alihi kazao, međutim ona je prenijela do vijest Lajšu radi Lana. Pa je gospodar svjetova poslanika obavijestio, ona začuđena bila jer zna, ne sumnja Lajšu da mu je kazala, pa ga pita ko ti je to kazao, a on kaže obavijestio me, pa ga opisuje gospodara svjetova kako se opisao u svojoj plemenitoj knjizi, El Alimul Habir, onaj koji je sve znajući i o svemu, svemu obavješten. Tako da gospodar svjetova, znači poslanik koji dolazi vahi, na, bio u stalnom kontaktu sa, gospodara svjeto, sa gospodarem svjetova preko Meleka Džibrila, tako da mu je uvijek mogu. Međutim, mi i slični nama nisu mogućnosti da spoznajemo na takav način ono što je neko od nas prikrio i sakrio, osim da nas dotična osoba obavijesti ili neko, neko drugi. <clears throat> Pa kaže po pitanju ovog značenja, Allahov te bareke imena El Habir, kaže obavijestio me o tome znajući, koji zna sve tajne. Poznaje znači sve tajne. Poznaje sva osjećanja ljudi koja kriju u prsima. Svaki osjećaj koji imaš, a bi gospodar Svetova ga zna i poznaje. Prikrio si ga od mene, od, od znači drugi koji te okružuju, ali gospodara svjetova te osjećaje nisi, nisi prikrio. Zatim kaže, sve ono što se nalazi u srcima ljudi, o svim čutnjama, ono što želiš da prikriješ i sakriješ, Gospodar svetova i to poznaje. Zatim kaže, obavješteno o svim njihovim mislima, o svim njihovim stanjima, ono što prikrivaju, sakrivaju ili ono što na javu iznose. Pa kaže, obaviješten o svemu što oni znaju, Svo znanje ljudi gospodar svjetva znači posjedi. Svo znanje, pogledajte znači te moći. Ovo su znači definicije kada učinjaci govore da bi čovjek promislio, razmislio, uzeo pouku iz toga, znači da bi zaključio moć gospodara svjetova, da sve ovo gospodar zna ne samo o jednom biću, jednom stvorenju, nego o svim stvorenjima. Zamislite znači to. Ti danas kada pomisliš koliko posjeduje znanja o nečemu, pa se neka zadiviš sam sebi. Zato znači, ovo posjedovanje znanja o svim stvorenjima, toliko. Oni koji su bili prije i koji su znači, došli i prošli, oni koji će doći. O svemu tome gospodar ima znanje. <clears throat> Zatim kaže, ima znanje o dobrim i lošim njihovim postupcima, koje će sačuvati. Pazite, mi smo radili znači ovo. Znači, gospodar sve to sačuvati ta djela, a nakon toga ta djela predočiti ljudima na sudnjem danu i na osnovu tih djela će nagrađivati ili kažnjavati. Evo, ovo je Taberi Znači pojasnio u značenju imena El Habir, znači gospodar sva ta djela koja zna, koja čini, sve što su radili, dobri i loši postupaka sačuvati, na kraju na sudjen dan će sve te postupke predočiti ljudima, a nakon toga će on subhanahu wa da nagradi ili kazni određene skupine pojedinca. El-Hatabi <clears throat> Rahimahullah kaže El-Habir je onaj koji je sveznajući i koji poznaje svaku stvar i njenu suštinu. Znači koji poznaje svaku stvar i njenu suštinu. Učenjaci kažu da iz svih tih govora koji su učenjaci, jezičari, poznavac arapskog jezika kazali, može se zaključiti da je gospodar svjetova mudekelnim. Onaj koji se obraća, koji govori i koji je govorio znači Kur'anom, koji je Kur'an znači spustio i dostavio poslaniku Muhammedu a.s. Što znači da je svojstvo E, koje se pripisuje gospodaru svjetova da je on taj koji govori. Što znači neke, sekte negiraju. Zašto? Zato što je obavijestio o mnogim stvarima preko Kur'ana, znači poslanika sa sedam poslanik umet kada je dostavio taj Kur'an. Znači svojstvo govora i da je gospodar svjetova govorio, znači ima ma zalemu dekelim, isto tako znači ne prestaje govoriti i obraćati se kada on subhanahu wa hoće i kome hoće i gdje hoće. E, znači da je spustio, objavio Kur'an koji je kelamullah, koji je Allahu te bareke vetala govor. To je prva stvar koja se zaključuje iz imena Al-Habir, znači Zatim druga stvar, da je on subhanahu wa ta'ala alim bikuli šej, da poznaje svaku stvar u tančine. I treća stvar, da zna sve što je skriveno, prikriveno, sakriveno i na nebesima i na zemlji. Znači iz ovoga imena se zaključuju tri stvari, znači koje su jako bitne po akidu i vjerovanje jednog muslimana. <clears throat> Zatim, kakva je razlika između Allahovog Tebare Kvetala e, svojstva da je obaviješen, da posjeduje znanje i ovog svojstva kojeg mi imamo. Mi smo prošli put, odnosno u prošlim predavima govorili kada smo detaljno pojašnjavali uh, e, Allahu te barek ve taala ime Sami, gdje Allah subhanahu wa taala kaže u kuranskom ajetu: "Wallahu akhrajakum min utuni ummahatikum." Zaista Allah taj koji vas izvodi iz utrova vaših majki. La ta'lamuna shay'an i opisuje tu situaciju da niste znali ništa, da niko od vas nije posjedao nikakvu informaciju, znači novorođenče kada dolazi ništa ne zna. Ne posjedava baš ništa. Nijedan vid, znači jedan detalj on ne zna. I Allah Đelešano opisuje. I onda u nastavku, u nastavku ajta kaže وَجَعَلَ لَكُمُ سَمَعَ i učinio je da vi imate sluh u al-ebsare, onda dolazi množina i učinio da imate vid, i zatim ponovo množina u al znači učinio da imate razum, pamet, la'alekum teškurun. Na kraju završa kako bili zahvalni, odnosno kako bi Allah te bareke je tala zahvaljivao na tim blagodatima, jer su ove tri stvari koje gospodar svjetova navodi, stvari na koje mi danas dokućujemo i dolazimo do znanja. Spoznaja znači biva preko slušanja, preko vida i preko razumijevanja onoga što čuješ. Nekada možeš imati vid, <clears throat> ali nemaš razum što možeš pojmiti ništa. Zatim nekada imaš razum, ne možeš vidjeti i to je naks, i to je znači manjkovost kod stvorenja. A savršenstvo kod stvorenja kada imaš i pamet i razum i kada imaš vid. Čim ti nešto od ovih osobina nedostaje, ti imaš majkavost. Ali po pitanju te osobine kada se prenesu na gospodara svjetova, one su majkavost kada bi ih znači, poistovjetio, zato je zapravo poistovjećivati te osobine sa stvoriteljem, jer te osobine ne doliče i ne dolikuju gospodaru svjetova, da su takve poput nas. Ti kada vidiš, vidiš na ograničen znači, razdaljinu. Kada čuješ ograničeno, čuješ. A gospodar svjetova, znači ne može se pojmiti njegov sem, njegov sluh, njegov vid, znači ono što on subhanahu wa ta'ala kako se opisao ni u kojem slučaju nije isto sa osobinama stvorenja, a opet ove osobine koje nam podario su savršenstvo. Pa smo spomenuli da je gospodar ovdje naveo znači da su ebsar i lf e, i razum i, i, pogledi, odnosno vide je došlo u množini, a seme, znači slušanje je došlo u jednini. I to smo isto pojasnili da čovjek danas kada priča neko, kada svi ostali su, slušaju jedno, jel? Svi čujemo šumove, okrećemo se, glas, jedan. Međutim, niko ne razmišlja isto neko o nečemu, neko drugoj stvari. Kada gledamo, ne gledamo svi, znači u jednu tačku, nego različite tačke. A kada slušamo, svi slušamo jednako. I to isto kažu od muđize Kur'ana, i preciznosti gospodarovog Tebareke kevetala obraćanja, što ukazuje da je on Subhanahu Vetala gospodar koji je govorio Kur'anom i koji je, znači, koja je knjiga od gospodara svjetova koji je o svemu, o svemu obavješten. Znači iz ovoga dolazi El Habir koji je o svemu obavješten pa te obavještava on Subhanahu Vetala kada je objavio ovaj Kur'an prije 1400 godina da dijete prvo što kada izađe iz utrobe majke čuje, a ne vidi, Tek nakon toga dolazi vid, pa tek nakon određenog perioda dolazi svatanje i razumijevanje, što je on subhanahu wa ta'ala taj koji obavještava o stanju, znači zbivanju, onako kako on subhanahu, subhanahu wa ta'ala stvara. <clears throat> Tako da mi naše informacije, naše znanje prikupljamo postepeno. Znači, ne od sjela do sjela, od knjige do knjige, od škole, znači od razda do razda, nivo, znači postoji e, gdje ti uzmaš jedan određeni dio i penje se u svom životu. A gospodar svjetova ne, on, on subhanahu wa ta'ala je od uvijek imao, znači zauvijek to ne nestaje od njega subhanahu, subhanahu wa ta'ala onako kako, kako smo to opisali u prijašnjim predavanjima. <clears throat> Allah dželle kaže ja'lamu a'yun. On subhanahu wa ta'ala poznaje znači svaki skriveni pogled. Svaki skriveni pogled. Zatim kad je ukazao na to da on poznaje skrivene poglede, obavještava da mu ništa skriveno nema, pa kaže vama tuhfi sudur i ono što prsa kriju. Sva koliko nas ovdje ima, svako od nas ima nešto što prikriva, skriva od nekoga, ne želiš, znači ne mora biti haram, nego ne želiš da to kažeš nikome, želiš da ostaju za sebe, niko ne poznaje, ali gospodar sve to poznaje. I pozitivno i negativno. Znači sve poznaje, ništa mu, ništa mu subhanahu wa nema, nema skriveno. Prvi plus poznaje ovih velike Allahovi Tebare Kvetara imena, ovo što već govorimo znači, u nekoliko minuta, jeste da Allah subhanahu wa je o svemu obaviješten, sve znajući da mu ništa skriveno nema. I to je znači prvi put koji treba da uđe u srce da poznaje i male i velike detalje, i sitne postupke i velike postupke. I ono najsičušnije, ono što je u tminama zemlje, kako smo prošli put govorili, poznaje stanje crnog mrava, od crnoj mrkoj noći na crnom kamenu. Poznaje to stanje, čuje znači svaki šum, vidi svaki šum. Mi nekada davali smo primjer, kada izađemo, kada je gusta magla, prst staviš proći ne vidiš a kamoli da vidi šta se dešava znači dalje od toga. A gospodar svjetova iznad Arša koji je udaljen toliko kako smo obavješeni u hadisu poslanika sallahu alihi wasallam dunjavčko nebo naspram drugog neba je kao prsten u pustinju, pa drugo naspram treće je kao prsten u pustinji, pa treće naspram četvrto kao prsten u pustinji, pa četvrto naspram peto kao prsten u put, pa peto naspram kao prst, pa šesto naspram sedmo kao prsten u pustinji. Sedmo naspram Arša isto tako, suhan Arš a iznad arša gospodar svjetova. I zato je gospodar svjetova, znači daleko ostvarenja, svojim zatom, svojim bićem, a tako blizu, znači svojim znanjem, svojim znanjem ostvarenjima, svojom moći, svojom snagom i ostalim <clears throat> osobinama. Ibn Kajim Rahimahullah kaže, ko spozna ovo veliko Allahovo te barek ime El Habir. Pojeti iz ovog imena kako on zaključuje stvar. <clears throat> ko spoznaje, ko bude Allah te bareke ve obožavao imenom El Habir, znači značijem koji je proizilazi iz tog imena, da je o svemu obaviješten, kaj takav će biti zadovoljan sa čim? Kaže sa šarijatom, Allahom te bareke ve vjerozakonom, zatim sa njegovim sudom, da pripada samo njemu sud. Samo njegov vjerozakon, znači je o, taj koji je prihvatljiv, po kojem treba čovjek da se vlada. Zbog čega? Zato što on El Habir, obaviješten o stanjima ljudi, znači dobro poznaje el alim, el sami, el basir, el habir stanje ljudi, zna šta je njima potrebno, zna šta im najbolje odgovara i zato on subhanahu wa ta'ala svoje znači apsolutne, apsolutnog znanja i apsolutne moći i o njima, zna šta im odgovara i to je objavio. Znači iz ovoga imena proizilazi ta spoznaja da bude zadovoljan sa Allahovim sudom, svim parnicama, svem onome što ti Allah te bareke ve nalaže i traži ili presuđuje njegove presude koje su, da ih prihvatiš i tu nema znači nema nikakve dileme niti, niti diskusije. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže eh, al Zar oni žele da se vrate, da im da sude, znači džahilijeskim sudom, onim paganskim koji su živjeli nekada i po njemu se vladali i njemu se vraćali. Pa kaže, men ahsanu, ima liko bolji hukm min Allah, ima liko, znači, men ahsanu uh, min Allahi hukmen li min Ima liko bolji, znači, sud, ima liko bolji zakon, daliko, znači, poznaje nekoga ko može, može bolje presuditi od Allaha te bareke I to za koga, kaže, ovo su znakovi ajeti ili min za onaj narod koji čvrsto, juqinun, koji čvrsto vjeruje, koji je znači za vjernik. Ovaj ajet znači okrenuti, obraća se vjernicima, da oni najbolje znaju, koji su spoznali gospodara svjetova, da je on najbolji sudija, da je njegov zakon najbolji zakon, da nema boljih zakona toga. Jer kaže ovo su ajet za koga? Za narod koji čvrsto Allah te bareke tala vjeruje, znači nema nikakve sumnje u to da je njegov sud najbolji sud. E to Ibn Kajim zaključuje iz kojeg imena iz imena El Habir. Zatim drugi post poznaje ovih velikih, odnosno ovog velikog imena Allah te Kvetala, da nas on subhanahu wa ta'ala obavještava o sebi. On subhanu wa ta'ala opisuje sebe. El Habir, znači ima, kako smo kazali, ima značenje da on je taj koji obavještava, a od njegovih obavijesti jeste da sam sebe opisuje. A da li postoji neko ko bolje može opisati gospodara svjetova od njega samoga? I zato je nama obaveza da prihvatimo sva njegova imena i sva savršena značenja koja proizilaze iz takvih imena. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Furkan kaže <clears throat> Ar-Rahmanu fes'el bihi habira Ar-Rahmanu milostivi fes'el bihi habira a ti upita onoga koji ima znanje o njemu. znači, fes el bihi habira. Tri su govora ovdje učenjaka u koji su tumačili. Na koga se nosi ovaj habir? Znači, upita onoga koji zna o njemu. Rahman, milostivi, koji su opisao uzvišenim velikim imenom, zatim upita onoga koji zna o njemu, on će ti kazati ko je Ar-Rahman. Pa učenjaci kažu da ima više mišljenja, odnosno pokušali su da ovaj, e, da znači El-Habir protumači na nekoliko miša. Prvi kažu da se Habir ovdje odnosi na Allaha Tebare Kvetala. Znači, on je Rahman i upita onoga koji poznaje, znači njega. A ko bolje poznaje gospodara svjetova od njega samoga? Tako da je prvi govor da se misli na Allah subhanahu wa Kako? Ako želiš kada saznaš, da spoznaš ko je, kakav je, onda čitaj i izuča njegova lijepa imena i savršena značenja. Tek tada ćeš znači, upoznati gospodara svjetova bez ovih lijepih imena i savršenih značenja koja proizilaze iz svih tih imena, ne možeš upoznati gospodara svjetova. Ne možeš ga upoznati, niti imati spoznaju o njemu. Zato kažu da je to, znači prvo značenje koje ukazuje jeste da je on subhanahu wa ta'ala taj koji sebe opisuje, a on najbolje sebe opisuje u tom, u tom značenju. Drugi govor jeste da ovdje fes el bihi habira i ti upita onoga koji znanje posjeduje da je to, kako kaže Ibn Kesir Rahimahullah, da je to poslanik Islatu Veselam. Zašto? Zato što je poslanik Islatu Veselam bio taj koji je najbolje poznava gospodara, najbolje ga je upoznao. Njemu je dolazila objava, tako da je on njega najbolje upoznao. Pa ga je opisao, znači, mi kad kažemo Allahu potvrđujemo imena i savršena značenja, kako je on sebe opisao u Kur'anu ili na jeziku poslanika sallallahu to je definicija potvrđivanja, znači Allahu lijepi imena i savršenih svojstava, jer znamo da u Kur'anu Allah na mnogim mjestima opisuje sebe lijepim imenima i savršenim svojstvima, ali isto tako i u sunnetu ali taj sunet koji je došao opet je gospodar svjetova hnuće dao poslaniku da priča, znači ono što gospodar hoće da priča, a ne što on priča po hiru Tako da ono sa čim ga je poslanik Ali Islalat Vassalam opisao, to se prihvaća, po tome se radi i to se potvrđuje. I on je najbolje ispoznao gospodara svjetova pa ga je tako opisao, kroz siru, znači kroz hadise, kroz znači, postupke i detalje koje je poslanik sam Vassalam u toku života. <clears throat> I treći govor da se odnosi na Džibrila Ali Islalat Znači upitaj Džibrila, govori poslaniku, Džibril opet je najodobraniji od Meleka, jel? Od njemu dolazi dio Kur'ana koji ispušta, znači dio po dio poslaniku sallallahu alihi vseleme i ovo je mišljenje e, koje se prenosi od Ibn Abasa u tefsiru, znači Begavija i Alusija, znači treći govor. Ovdje je pitanje kako doći do spoznanja Allahu te barek Na osnovu navedenih, znači navedenih ovih mišljenja, <clears throat> učinjaci kažu na četiri načina možemo doći do spoznaje o eh, Allahu te barek Znači kako spoznati gospodara svjetova, kakav je. Prije svega razumijevanjem značenja njegovih imena. Znači to je prvo, razumijevanje značenja njegovih imena a mi smo kazali kada čovjek shvati i razumije Allahov te barek ime, u njemu se krije savršena osobina, znači koja, koja, koja, koja ime sadrži, obuhvata i koje znači nemino proizilazi iz tog imena. Ne može biti ime bez, bez osobine. Znači proizilazi osobina iz tog Allahovog te barek imena. Znači prvo o razumijevanju, značenja Allahovog te barek imena poput ovog imena koje večeras radimo Al-Habir kao što smo radili i ostala imena i koja ćemo ako bude raditi narednim, narednom periodu. Drugi način je te te fekur, znači razmišljanje i razumijevanje, razmišljanje i razumijevanje Allahu i Tebare Kvetala ajetima koji ukazuju i koji, uh, koji govore o Allahu Te Kvetala. te fekur jeste efela je deburune Kur'an. Zašto oni ne promisle razmisle o Kur'anu? Mora znači da promisliš, da razmisliš kada učiš, kada čitaš, izučavaš aute barek i knjige, jer ta spoznanja učenja i razumijevanja tog značenja te vodi da uznapreduješ u tom znanju. Zato mi onaj, treba čitao i prijevod Kur'ana, znači značenje Kur'ana, a isto tako i tefsir koji danas je znači, prisutan, imamo, znači, alhamdulillah, mogućnost da čitamo. Na osnovu te spoznaje tvoj iman rasti. Nekad možeš čitati ajete, ne, ne, ne razumiješ te ajete i nije istina koji ga čita. Zato hafiz Kur'ana koji je, koji, znači samo hafiz Kur'ana, on ima najgled po čemu? Po hifsu. po umoru, zamoru, čitavanju, učenju. A zamislite onaj koji je hafiz, koji zna taj Kur'an što znači i radi po tome. A imaš ono koji je, opet, hafiz zna što znači, ne radi po tome. Ili onaj koji je hafiz, a ne zna značenje toga i ne radi po tome. To su sve deređati između njih. Onaj koji je spoznao Fatihu i značenje Fatihe i radi po Fatihu, a Fatiha umor, znači e, majka Kur'ana, majka Kur'ana, u kojoj su ajeti tako veličanstveni i veliki, i jake na'bud. To da spoznaš ali to ti u životu najpotrebnije. Samo tebe obožavam. Samo tebe obožavam, nikog drugog, gospodara svjetova, to je ono najbitnije u Fatihi što ima. Da si taj koji je laha, samo obožavaš nikoga drugog. Na njega s osnovim, od njega pomoć tražiš. Tražiš gospodara svjetova te zaštiti od puta i židova i kršćana, oni koji su na alihim, oni koji su za Allahu tebare kutala sržbu, a i oni koji su dalini, oni koji su zalutali, bili nekad na istinu, ali su ostali, nisu čitali, nisu izučavali, nisu tražili znanje, to su ostali, onda su ošli u zabudu, zalutali. Ti tražiš da budeš onaj koji čita, izučava, sluša i ideš, znači pravom putem koje tražiš u svakim znači, našim djelima nazva. <clears throat> Treća Treći način spoznaje Allah te bareke ve jeste isključivo preko suneta poslanika sallallahu alejhi ve Ne može znači prihvatiti samo Kur'an ostaviti sunnet. U sunnetu i kako znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje i pojašnjava našeg gospodara te bareke ve Jedan od hadisa jeste naš gospodar se spušta u zemlju trećim noći. Ukazuje na gospodara svjetova da se spušta u zemlju trećin noći, pita ima ko da traži da mu da jel, da moli, da mu dovolj. To gospodar se to svake noći radi. I tako ga je poslanik sallallahu alihi vseleme opisao, a tvoje nije da pitaš kako na koji način se spušta, gdje se spušta, šta je s ostatkom zemlje, tamo sunce zašlo, vamo nije, tamo noć, vamo nije. To, to su sva pitanja novotarija u vjeri. Ne smiješ pričati, ne smiješ pitati, ne smiješ postavljati pitanje. Tvoj akl koji ti je gospodar svetova dao razum, to ne može pojmiti, on je ograničen. Ti ne znaš šta se dešava van ove džamije. Kako da znaš šta se dešava u svemiru, kako gospodar svjetova se spusti. To ne možeš ti dokućiti, Tvoj pam, tvoja pamet nije takva. Oni koji su pokušali da izađu iz tih okvira, takvi su zalutali. Ali Pa su pripisali gospodaru svjetova osobine koje mu je dolikuju. Ili su negirali sve ove osobine koje je poslanik sa sve potvrdio ili koje je potvrdio Allah subhanahu wa ta'ala svoje plemenitoj knjizi. Zato znači put Selefa, put onih koji su slijedili poslanika i ashabe u svata je i ovoga poglavlja, Allahu je lijepi imena savršenih osobina i najbolji put, najbolji put, najsigurniji put koji vodi do uspjeha i sreće. Svi drugi putevi će to u zabudu i nećeš doći do pred gospodara svjetova, a da je on zadovoljan tobom. Jedini put koji te vodi, znači da gospodar bude zadovoljan tobom, jeste put poslanika, ashaba i selefa koji su islijedili u razumijevanju ovoga poglavlja i sličnih poglavlja i znači općenito tevhida, svata je razumijevanja i Allahovog uluhijeta i rububijeta i lijepih savršenih osobina. <clears throat> četvrti način jeste Četvrti način jeste da pitamo učene, alime koji poznaju akidu, koji poznaju akidu, jer ovo je znači, stvar koju treba pitati samo učene iz ovog domena, znači koji poznaju isključivo akidu, eh, ehli suneta u shvatanju razumijevanju Allahovi lijepih imena i savršenih svojstava, takvi će nas podučiti, takvi će nam ukazati, takvi će nam pojasniti gospodara svjetova onako kako se on subhanahu wa ta'ala opisao i kako je obaveza vjerniku da shvati i da prihvati ta značenja. Znači nema prostora čemu, nema prostora razumu da ti upadaš sam, da sjediš i dumaš i kontaš, ovo moglo biti to, ovo moglo tako, može se shvatiti ovako, može se shvatiti onako. Ovdje znači nije put pojedincu otvoren da sam razmišlja i promišlja o tim značenjima. Ovo isključivo se vraća na učene koji su shvatili nurom Allahovim te bare koji znači, su uzeli iz koljena na koljeno, pa taj lanac proteže se do poslanika sa Allahu alihi, alihi vasalam. <clears throat> Onaj koji shvati ova značenja, takav će Allah te tala obožavati na basiri, znači na ispravnom, jakom, čvrstom argumentu i dokazu. Primjer toga, primjer takvi ima mnogo. Svi ashabi su Allah te barek obožavali na ovom, jel? Ali ćemo navesti Ebu Bekra radijalanu. Ebu Bekra, zašto Ebu Bekra? Zato što je najbolji u umetu poslanika sallallahu alihi Poslanik Ali vas nas smo je poznato hadis e, kada je sjedio i kada je upitao ima li neko danas da je od vas zapostio, pa je Ebu Bekr kazao ja. I ovdje nema rije, ovdje nema znači nešto se suprostavlja e, šarijaskim propisima ili da se neko fali znači svojim dijelima. Zašto? To što poslanik pita, obaveza da odgovoriš. <laughs> poslanik pita, tvoje da odgovoriš. Evo ja mislim da se prikrivaš koji mi sada, ili se pretvaramo, su zaista iskri u našim dijelima pa i prikrivamo drugi. Ne, kaže u Bekr, ja. Ima li ko danas da je, znači, obišao bolesnika, kaže ja, ima li neko da je klanjao dženazu, kaže u Bekri ja, ima li neko da je udijelio se tako, kaže u ja. Šta je natiralo Ebu Bekra radi Allahu da čini sva ova djela? Znate koja su to djela? Četiri velika djela, kaže poslanik u nastavku hadisa, muslim ga bilježi, neće se naći kod roba ove četiri osobine, znači koje su navedene, a da neće ući u dženet. Ili da ga one neće uvesti u dženet. Četiri stvari koje... Na... Šta je njega natirao da on čini ta djela? Vjerujte, jedina stvar koja ga natjera njegov iman, a njegov iman da je bio tako velik, mora biti velika spoznaja gospodaru svjetova, svijest o gospodaru svjetova, da vidi sva tvoja djela, i dobra, i loša, i onda te to tira se ti natječeš u činjenju dobrih djela. Prouzrekuje, znači, u tebi da se ti natječeš da radiš ta dobra djela kako bi se Allah te bare kvetala približio. Sudnji čas je neizbježan, svi ćemo stati neko sa malom kesicom, a neko sa dobrim djelom poput brda. A neko će opet doći poput brda koja će vaš opet tvrti u prašinu. I nisu bila iskrena u ime Allah da bare kvetala. E, še Karni, kada spominje priču Ebu Bekru Radjelanu, govori u jednom predavanju, e, kada zaista pozna jednog šeha koji ima svoga oca i komu je ispričao priču o ocu. Otac koji je znao ovaj hadis. O Ebu Bekru, znači da je kazao ja, ja, ja, ja, ja, i završnicu da je dženet onome koji bude to radio, kaže svako jutro ovo radi. Danas živ, u Rijadu se nalazi, svaki dan čovjek radi ovo. Allahu akbar. Svaki dan ovo radi. Kaže šta radi? Ode, kaže, saba klanja u džematu, nakon toga ostane u džami do izlaska sunca, zikri veliča slavlja, late, barek vetala, klanja dva rekata, nakon toga ode, kaže, na tovari, na pijaci kupi neki namirnica, ono nešto što je basir, jednostavno, odnese siromahu i dadne na vrata. je nakon toga obiđe bolesnika, ne mora biti u familiji, obiđe bolesnika, ode u bolnicu, sala, ode kada si, dobro, pokloni ode. To je druga stvar. Nakon toga u Mešidu Rađihi, znači koji je poznat Mešid ogroma, najveći možda Mešidu u Rijadu, tu se klanjaju te dženaze svakodnevno, ode tamo i sačeka dženazu, klanja dženazu, je posle dženaze ostane je zikri veliča gospodara svijetu, a zapostio je taj dan i iščekuje, kaže, iftar. Iftari se dođe kući, kad malo se odmori, kija moli i ponovno sutra, kaže. E tako. Danas, znači, postoje ljudi koji imaju ovu osobinu. Znači, umet poslanika sa selem nije, znači, lišen ovakvih osoba. U njima, znači, umet poslanika ima jako dobrih vjernika, koje mi ne možemo ni pojmiti ni zamisliti. Ni pojmiti ni zamisliti, a ima ih. Ja sam lično upoznao čovjeka iz Iraka na hađu, koji je bio možda izrazito star, 83 godine, Sjedi u hotelu, niko nije obraćao pažnju, vam odjeća koja je bila na njemu, znači bila pohabana, stara odjeća, tako da ljudi ono, poput hadisa poslanika sa selem, neka se može desiti da dođe čovjek raščupane kosti na vrata, pokuca, a mu ljudi neće da otvore. Otvori ga sa vrata. A kaže, leu akse a taka kada bi se zaklo, znači kada bi zaklo Allah za nešto le brre, on bi mu, znači gospodar svjetova to ispuni učinio. Radi zakljetve njegovog mjesta, znači kerame, tako da Allah te bare koje tale ispunio bi tu stvar. Svakodnevno sam prolazio, znači Allah samo zna koliko puta gore dole pred tog čovjeka, a uvijek sam ga gledao, ne znam, bacim pogled na njeg. Jedne prilike mi dođe čovjek i kaže, Onaj dedo će da razgovara s tobom. Koliko mi, kaj bosanci, mašla, kaj Bosa, mi, Irak, došli iz Iraka, i počeo je pričati znači, o stanju Iraku, kako je jako teško, protjeran sa praga, pobili mu djecu, dešavanje kako se dešavalo u ratu. I kaže, a znaš li, kaže, ko je on? Rekao, ne znam, vidim čovjek, on je imao i metka, samo Allah zna koliko, znači veliki, ogromni kuća, imanja, sve su mu to oduzeli, protjeran, znači u surinski dio, sada. Nema, kaže, sada, sada je miskin. Ali kaže, pošto mu je ovo bratić koji mi govori, kaže, ja ga znam, kaže, njegove mladosti, kada je postao ljeta, nikada nije propustio kijamuli. Nikada. Kaže, sad ima 83 godine. Kaže, nikada nije propustio kijamuli. Čovjek, ono, običan djedo, jel? Da prođeš pored njega, a tako velik, kod Allaha te barek A ti, znači, koji se napušeš i misliš da si nešto, si tako osjećuš, a nebitan kod Allaha te barek a taj čovjek tako, znači, velike deređe ima. Molim Allah tabaraka da mu kabuli njegova, njegova dobra djela. I takvih ima puno. Puno znači momentu poslanika sa sam. Jedne, jedne prilike Šeme kamisi kada nam je držao predavanje govori vi dođete, kaže, učite, izučavate ovdje i onda pokupite sve negativne stvari koje imaju, kaže, u Saudiji, pa se vraćate, pa kaj joj, Saudit, ma to, pa vidio sam to, pa vidio... Kad pričajte ljudima što ima od pozitivnih stvari, kad pričajte ljudima da, evo ja ću reći kad djevojke koje su u osnovnoj školi, koje su pokrivene znači islamskim pokrivanjem, kako Allah te barek traži, kažu takve djevojčice u petom razdu ja znam da svaku noć uče, kaže Kur'an na kijamu od tri do pet džuzeva. Svaku noć, kad je tri džuza do pet džuzeva uče na kijamu. Kad pričate ljudima, kaže to, da ovdje ima ljudi koji su tako jaki i čvrsti na Allahu te barek putu, znači curica peti raz osnovne škole. Šta naša djeca rade u petom osnovnim ovdje u Bosni i Hercegovini? Znači, poredi malo budi realan o situaciji kako imao samo kupiti, znači vidio sam ono, ima neki težđila, tamo prodaju kasete, muzika, čume din, sluša muziku, momak zna, znači, znači taksirata ima i uvijek je bilo, bilo za vrijeme poslanika sam sve da su ljudi dolazili, govorili, lao, posljednje će dozvoliti učinim blud. Bilo je slučaj da su ljudi učinili blud, pa su došli, znači, da kažu Allah ja sam uradila, znači, blud, gdje me kazni šarijanski, znači, otklone od mene to. I da, puno, znači, detalja su pili alkohol, za vrijeme poslanika koji je bio mualim najbolji, najbolja znači generacija je bila generacija poslanika sa selem i nema boljeg učitelja od poslanika sa selem. Ali eto, između njegovih studenata se dešavalo to što se dešavalo. Što znači da nema imuni na grijehe, a su najbolji koji se kaju i koji traže oprosta gospodara svjetla je obećao da će svako onome koji se pokaje iskreno gospodaru vrati, da će mu, da će mu oprostiti. <clears throat> Zatim sljedeća, sljedeći plod spoznaje ovog velikog Allahu Tebare Kvetala imena jeste da je on Subhanahu Wa Ta'ala obaviješten grijesima ljudi, da zna što ljudi rade, kako griješe, gdje griješe, zbog čega griješe, kako griješe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا basira. A dovoljno ti je to što tvoj gospodar dobro vidi što, što robovi znači griješe, što čine, jer on habir, jer on znači taj koji je obaviješten i koji se vidi. To je dovoljno znači da uzmeš pouku iz toga, da gospodar to vidi. A to uzme strast, stravo poštovanje, da se vratiš gospodaru svjetova, mu se pokaje, zatražiš oprosta za to što činiš. A on, subhanahu wa ta'ala, se raduje, raduje se ubi pokajnika. Raduje se kada čovjek stane i zaišći od njega, zavapi, što nije običaj nas. Pogledajte te osobine kako su različite ljudi, stvorenja i gospodara svjetova. Danas kad čovjek kuca i imaš marku, danas ima, sutra kad bježi zaradi, imaš pet marma, kako, znači, možete podnijeti dva, tri puta, četiri put ćete srata znači otjerat. Gospodar svjetova, sve što si ponizni, sve što više tražiš i tražiš, on ti sve više daje i sve te više voli. Sve te više voli, znači što mu se vraćaš i od njega tražiš ponizno, znajući da su sve riznice kod njega subhanahu wa ta'ala. Zato i mi kada tražimo, tražimo od gospodara, kada se utječemo, utječemo se znači njemu, kada tražimo pomoć, tražimo isključivo, isključivo od njega. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Mulk, Ela ja'lemu men halaka wa huwa latiful Zar ne, zar ne poznaje, zar ne zna onaj koji je sve stvorio? Koji je latif, koji je blag prema svojim robovima i koji je habir o njihovom stanju. Zar takav koji je znači sve stvorio, koji ima te osobine koje su opisao da je latif i da je habir, zar ne poznaje znači stanje? robova svojih poznaje, znači i kako dobro u tančine, kako smo kazali, značenja ovih velikih imena. <clears throat> Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada postiče na bogobojaznost, takvaluk, završava, završava isti ajet sa ovim velikim imenom. I sad ćemo navoditi nekoliko, nekoliko znači, e, situacija gdje Allah što postiče vjernike na neke, neko djela, završava sa ovim velikim, velikim veličanstvenim imenom. Pa kaže, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Ako budete dobro radili, Allah to zna, ako budete dobro radili i tetaku, ako budete se gospodara svjetova bojali, strahovali, plašili samo od njega, znajte da je on taj koji je dobro obavješen onome što vi činite. Znači, ako budete se plašili i bojali strahovali do gospodara svjetova, usto radili sva dobra djela koja se mogu raditi, a dobro djelo je ono što je šarijet kazao da je dobro. Znači, dobro djelo, a ne što je naš razum shvatio da može biti dobro i loše, ne, nego isključivo što je šarijet kazao ovo je dobro, ovo je loše to. Znači takva djela ako čovjek bude radio, ako bude takva djela radio, Allah subhanahu wa ta'ala opet završava pa kaže dobro on zna što vi činite. On je dobro obaviješten o svim tim vašim postupcima koje, koje vi činite. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada postiče na pokornost gospodaru svjetova i pokornost poslaniku Muhammedu a.s. završava ajet pa kaže da on obaviješten ko je pokoran, ko ne. Jel? Allah kaže وَأَتِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Zaista budite pokorni ili pokoravajte se isključivo Allahu njegovom poslaniku. Naređuje znači da je pokoran samo Allahu njegovom poslaniku, zatim kaže Wallahu habirum bima ta'melun. A on, Allah subhanahu wa ta'ala je habir, obaviješten, dobro zna što vi činite. Znači, Ovdje je strah da to obuzme. Da li si pokoran, da li nisi, da li radiš ono što Allah subhanahu ta'ala traži od tebe, što zahtjeva, da li slijediš poslanika ili ne zahtjeva, da li ne slijediš, upamti dobro šta god da činiš. I Jedno i drugo gospodar sve vas završava pa kaže, dobro zna. I dobro je obaviješ na tvojim postupcima, svakom tom djelu. Ništa mu skriveno nema. I to je ta akida koja treba ti uđe u srce. Ako si pokoran, pokoran si za Allahove te bareke tala milosti što te uputio, što te nadahnuo, znači da budeš njegov miljenik, njegov znači vjernik u njega subhanahu wa ta'ala, ako si nepokoran i okrećeš glavu od ajeta Allah te barek ve ta'ala i suneta poslanika sallahu alihi veselem, nemoj zaboraviti i nemoj misliti da je on gafil, da je on znači u nemaru i zaboravan za tvojih dira, ne on je habir, on dobro znači je obaviješten, dobro vidi stanje svojih robova što čini. I ovakav način, znači ovako razumijevanje svata jajeta ulijeva strah u srce čovjeka. Strah u srce čovjeka. Zatim, s druge strane, ulijeva mu izzet, ponos i oslonac velikne tevekula Allaha te bare je talaka zna koliko je moća njegov gospodara kojeg se oslanja. Znači kolika je moć kod gospodara svjetova. Da u jednom trenu, kada kaže kun je kun, budi ono bude, može uraditi što hoće. Ali on hakim, koje ćemo raditi ime mudar u svojim postupcima, dešavanjima i pustio je da se dešava ovo što se dešava iz svoje savršene mudrosti. Ne iz toga što je on, znači, nemoćan da nešto izmeni i promijeni. Ne subhanahu wa ta'ala, znači on je daleko, znači, od onoga što mu se pripisuje i kako ga ljudi opisuju sa majke osobinama, visoko iznad toga i čisto toga, nego je on mudar u onome što se dešava, ali će sve doći do roka određenog, a posle kada dođe rok određeni, nema, nema više znači povratka. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada naređuje na iman i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala ponovo završava da on zna ko je povjerovao, ko ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا Čvrsto vjerujte u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika i nur, ovo svjetlo koje vam se spušta, a to je kitab, Allahova knjiga Kur'an. Čvrsto vjerujte u to. Zatim kaže gospodar svjetova, Wallahu bima ta'melune habir. A Allah dobro znano što vi radite. Hoćete se odazvati, nećete se odazvati. Da li ćete biti vjernici? Da li čvrsto vjerujete ili ne vjerujete? Da li ste se ismijavali, da li se niste ismijavali sa Allahovim majetima njegovim znakovima? O svemu tome je gospodar obaviješten i čvrsto, znači dobro, dobro i precizno zna da ko je od vas vjernik, a ko ne. Ko se odazvao, ko nije. Ko se, znači, počeo u svom, znači, startu da priđe i da povjeruje, postaje pokolebni, znači ne zna da li da prihvati, da li da ne prihvati. Sva ta stanja gospodar svjetova dobro zna. Zatim gospodar kaže وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ I ovaj ajet je isto tako značajan za nas, za našu situaciju. Kad se pozoveš da svjedočiš, obaveza ti je se da zoveš. Kad te neko pozove Habibi, traže da posvjedočiš, vidio si, čuo si, moraš posvjedočiti. Allah Đelšan to naređuje, znači isključivo svako svjedočenje kad te neko pozove, ako si vidio, mora se odazvati. Ako se ne odazoveš, teško tebi. Ili ako odiješ i krivo svjedočiš, teško tebi. Ako izbjegava svjedočenje, teško tebi. Ako krivo svjedočiš, teško tebi. Allah Đelšan opet završava pa kaže, on dobro zna ono što vi, što vi radite. I danas, mnogo puta smo u situaciji, znači, da nekada nešto pričamo pa se iz toga izvodi šta? Ružna priča, ružna slika, pa te neko potvori, a potreban si da ti posvjedoči onaj koji je slušao tvoj govor. ka Bibi, ne mogu ja, ja njega dobro znam. Poremeću odnose. Nema tu odnosa. Allahu hatar iznad svega toga. Allahu je propis iznad svega toga. Ako okriješ glavu zbog toga, teško tebi. Ako kažeš nisi čuo, teško tebi jer si slagao gospodar svjetova je habir, obavežan si ti to čuo. I obavezate se odazoveš da pomogneš svoga brata kojom se nepravda znači čini i se nepravda nanosi, a i ako odeš tamo nešto ga voliš, što ti je drag, pa da onda slažeš da bude u korist njega, onda opet teško tebi, ako lažeš znači u korist, u korist njega. <clears throat> Zatim sljedeći plod spoznaje ovog velikog imena jeste da Allah te bareke ve taala obavještava da je on taj koji obavještava iz svog savršenog znanja o stvarima koje će se dešavati. Koje su se dešavale i koje će se dešavati. I Kur'an je prepun znači, takvog, takvog kazivanja. Allah te barek obavještava da je on stvorio i nebesa i zemlju. Da je stvorio arš, zatim poslije svega toga da je gospodar svjetova se uzdigao uzdigao iznad arša. Allah subhanahu wa ta'ala kaže الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ Onaj koji je stvorio znači nebesa i zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja, zatim se uzvisio iznad arša, kaže Ar-Rahmanu fas'al bihi habira. On je milostivi koji je sve to stvorio, fas'al bihi habira, ovo smo pojasniti upitanoga koji zna koji zna o njemu i kazali smo tri značenja, da se misli da ima značenje, da se misli na Allah, te barek da se misli na poslanika, da se misli na, dži, na Džibrila, salam. Zatim gospodar svjetova nas obavještava da niko ne poznaje gajib, nevidljivo osim on subhanahu wa ta'ala, a tog Gajba izdvaja pet specifičnih stvari, znači ne samo ovih pet da, one, da niko drugi ne pozna, poznaje druge, samo ovih pet ne. sve što je gajb niko ne poznaje. Allah te barek zbog onaj, važnosti ovih pet stvari spomenuo u ovom ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-gaysa wa ya'lamu ma fil arham. On je taj gospodar svjetova koji zna šta? kod koga su znači ključevi svi tajni, zna šta je u utrobama, u utrobama majki, pa kaže ma tedri nefsu maza se bogada. niko od vas ne zna šta će sutra zaraditi, šta će sutra steći od nafake, bilo čega. Zatim kaže gospoda svetom, ma tedri bi eji erdin temut i niko od vas ne zna gdje će ta duša preseliti, gdje će čovjek preseliti. Niko ne zna gdje će umrijeti. Niko ne zna gdje mu je kraj, samo gospodar svjetova to zna Inna Allahe alimun habir, a zaista je Allah znajući i o svemu obavješten. Završava, znači, aj Allah je taj koji je sve znajući, sve ove stvari zna i on je o svemu obaviješten, niko drugi. Zato ko kaže, kako Gajša kaže, šta će biti sutra, da posjeduje znanje od sutra, kaže on je nevijenik Allah te bare vetala, jer gaib niko ne zna osim, osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Također nas je gospodar to obavijestio o situaciji dešavanja na sudjem danu. Jel, znači preznac ili nastup sudnjega dana kada se nebesa rascijepe, zemlja potrese, znači planine se zdrobe, pa postanu poput rijeke ili mora se uliju druga mora, sve to što je gospodar svjetova ukazao u Kur'anu, odnosno pojasio, on nas se obavijestio o nečemu što će biti u budućnosti. Znači on je taj koji obavještava, on je taj koji zna šta će biti u budućnosti i niko drugi. I samo na osnovu tih ajeta i hadisa poslanika sallahu alijih vseleme znamo šta su predznaci Sunnijeg dana i šta će zaista biti toga dana kada sunji dan nastupi. <clears throat> Zatim nas obavijestio te strahote kada nastupi, sudnjega dana, ta dešavanja strahota, da će biti skupina koja će biti u Allahovoj sigurnosti, u Allahovom hladu, dok će drugi strahovati, bit će po strahom. I mi znamo, znači da će svi stajati. Neko će biti u strahu, odmjeru svojih grijeha, neko će biti do članaka, neko do koljena, neko do pasa, neko do znači ramena, a neko će da se topi u svom sobstvenom znoju, ovisno o grijesima koje je činio na Dunjaluku i svi će čekati da stanu da razgovaraju sa gospodarom svjetova na samo. Svima će gospodar svjetova pojasniti njihovo stanje. Kako je došlo u hadisa poslanika sa selem, starče ljudi, znači starče čovjek naspren gospodara svjetova, drugi će moći da vidi šta je činio, ali će nekad gospodar svjetova zakloniti takve ljude od pogleda drugih ljudi i niko neće vidjeti osim gospodara svjetova toga čovjeka, pa će mu predoći sve ružna djela koja je činio, pa će se ovaj pobojati, pa će mu gospodar, kaže, ja ću ti danas, kaže, izbrisati i prekriti za kao što sam te sačuvao na dunjalu kod pogleda ljudi i sramote sačuvati, pa ću mu se oprostiti, Allahu Znači, mnogo stvari i mnogo događaja će se dešavati na sudnjem danu, koje sam Allah te barek vetala zna, a o nekima nas je obavijestio, obavijestio u Kur'anu i hadisu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Zatim nas je obavijestio o stanju nevjernika i munafika kako će znači nevjernici završiti, kako će mu se okončati, kako će tegoba njihov završetak biti, kako će poželiti da su vjernici bili, kako će proknjati i blisa njegove sedbenike i one za kojima se povodila, nisu se povodili za Allahom te barek za, njegov, za milostivim i oni koji su slijedili milostivog, oni koji su donosili za slanice i poslanice od gospodara svjetova, to su poslanici i oni koji su slijedili dobro. Tog dana će svi znači Tog dana će svi da budu u teškim, tegobnim trenucima. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje takvi pa kaže da će takvi kazati ja vejleta alejteni lem fulanen halila. Ljudi koji ne budu živjeli kako treba na Dunjanku, ne budu se povodili za sunetom poslanika sa za uputom Kur'ana, znači, i ono što Kur'an nalaže takvi, tog dana će Proklesto, izazvati pa kazati teško je nama, teško nama što smo pojedince uzmali za naše prijatelje. Teško je nama, koji su to pojedinci, koji su to prijatelji? Svi oni prijatelji, pojedinci koji to dodavate, do je te bareke njegovog svjetla. Pa nastavlja kaže lekad adaleni ani zikri ba'de iz jer su me, kaže, takvi odveli od Allahovog spominjanja, od Allahove knjige, poslije što mi je ta knjiga dolazila, što mi je bila pojašnjena, što su ljudi me pozivali u to, sve sam to odbio radi njih i njihovog druženja. Zato teško takvima i takvi će proklijestvo, znači izazivati toga, toga dana. Pa će kada vakane šeitanu lil insani hadula. A šeitan je taj koje ljude ostavi na cjedlu, znači ostavi ih. Šetan je taj koji je zaveo, koji je ukazao, koji je ukazao put gdje će poći, koje će slijediti, s kim će se družiti, a tog dana će šetan znači da se odrekne njih. Da se odrekne njih, znači njihovog, njihovog puta. Zato je razlog njihove nedaće, tuge, svega toga što nisu uzeli put Rahmana, put milostivog i put oni koji su slijedili put milostivog, već su uzeli put šetana, znači i svi oni koji, koji su i slijedili u tome. Zato Allah kaže da će toga dana kazati Efera ja'lemu idha buksire ma fil kubur. <clears throat> Kaže, obraća se, zar on ne zna će biti proživljen iz kabura kada ustane i vrati se gospodaru svjetova. Vahusile ma sudur. Da će tog dana biti predočeno sve što u njihovim prsima, što su krili Inna, rab, inna rabbehum bihim jaume idin lehabir. Zaista gospodar njihovo, njihovom stanju tog dana će biti obavješten. Sve habibi što smo činili, sve što smo radili, gospodar će da izloži i predoči nama od naših dobrih i loših postupaka. Allah što završava pa kaže وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ I nikad te neće obavijesti o ome poput Habira, onaj koji je o svemu obaviješten. Neće nas nikad obavijest neko poput mene, kaže gospodar svjetova. Ove stvari samo Allah koje tada zna. I to je ona stvar koja ukazuje na veličinu gospodara svjetova, da poznaje sve detalje, svu stvar, sve ovo što radimo dobrih i loših postupaka. Zato treba se pobojimo gospodara svjetova, da povjerujemo njega, da radimo ono što on traži, njegov poslanik sallallahu alihi wasallam, kako bi se sačuvali te strašne kazne i strahota sudnjega dana, a zatim da uđemo sa poslanika alihi sallatu wasallam i sljedbenicima, znači njegovim u džennet bisalam, kako gospodara svjetova toga dana će kazati udhulu bisalam, uđite sa mirom, oni koji budu vjerovali, dobra djela radili i nadali su Allah te barek taala to i takvima će biti to rečeno. I oni će ući, lehu maješa shauna fiha, i imat će šta god poželi u dženetu. I mimo toga će imati nešto više od toga, a to je mezid nešto više od toga, a to je gledanje u Allahu u lice te barek i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti iskreni vjernici, koji će okončati kao vjernice na dunjalku sa riječima la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, koji će ući, koji će biti nagrađeni gledanjem u te barek vetala kako je došlo znači vjerodostojnim predajama Kur'ana i sunata poslanika sallallahu toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama Predam se svima našim roditeljima, subhanika, lalhamdika, šhadu, la ilaha, ilaha,